Book 2 დამოკიდებული წინადადებები რომით დამოკიდებული წინადადებები რომით ამინდი ხვალ ალბათ უკეთესი იქნება ამინდი ხვალ ალბათ უკეთესი იქნება საიდან იცით? საიდან იცით? იმედი მაქვს, რომ უკეთესი იქნება. იმედი მაქვს, რომ უკეთესი იქნება. ის ნამდვილად მოვა. ის ნამდვილად მოვა. ნამდვილად? ნამდვილად? ვიცი, რომ მოვა. ვიცი, რომ მოვა. ის ნამდვილად დარეკავს. ის ნამდვილად დარეკავს. მართლა? მართლა? ვფიქრობ, რომ დარეკავს. ვფიქრობ, რომ დარეკავს. ღვინო ნამდვილად ძველია. ღვინო ნამდვილად ძველია. ზუსტად იცით? ზუსტად იცით? ვფიქრობ, რომ ძველია. ვფიქრობ, რომ ძველია. ჩვენი უფროსი კარგად გამოიყურება. ჩვენი უფროსი კარგად გამოიყურება. ასე ფიქრობთ? ასე ფიქრობთ? ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოიყურება. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოიყურება. უფროს ნამდვილად ყავს მეგობარი გოგო. უფროს ნამდვილად ყავს მეგობარი გოგო. ასე ფიქრობთ? ასე ფიქრობთ? ეს შესაძლებელია, რომ მას მეგობარი გოგო ყავს. ეს შესაძლებელია, რომ მას მეგობარი გოგო ყავს.